Halalkah biksu Myanmar dibunuh? لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين kalau mereka tidak memerangi kamu dalam agama walam yukhrijukum min diyarikum kalau mereka tidak mengusir kamu tengok dua syarat al-hujurat kalau mereka tidak mengusir kamu dari rumah kamu kalau mereka tidak me merangi kamu antabarruhum kalian balas dengan dua tabarru buat baik watuksitu bersikap adil dua balas dua kalau mereka tidak mengusir kamu tidak membunuh kamu kamu balas dengan dua buat baik dan bersikap adil tapi kalau mereka mengusir kamu dari kampung halaman kamu dan mereka membunuh kamu maka halal darah mereka maka anak-anak muda umat Islam yang petantang petenteng tukang-tukang parkir yang bukan main galaknya ah, kirimlah ke Rohingya Rohingya makanya berani luar biasa itu Turki buka perbatasan Bangladesh Rohingya itu kan Myanmar India Myanmar, India, Bangladesh Myanmar, Thailand nah, maka buka perbatasan Wah ini umat Islam Apakah kami ini Pak Ustaz pergi ke sana Pikir baik-baik Apakah Antum pergi ke sana Meringankan beban orang Rohingya Atau makin memperberat beban mereka saya tak mau gara-gara ceramah ni berangkat semua kuring ya tiba-tiba masuk koran koran majalah Times tiga orang Pontianak terbengkalai di Rohingya karena tidak dapat lontong sayur sudah tiga hari kalau kita tak sanggup perang maka Sayyidina Utsman bin Affan tak ikut perang Utsman tak ikut perang tapi dia dapat pahala perang kenapa menjahaza razian faqad ghazah siapa yang mempersiapkan alat-alat perang maka dia sudah ikut berperang maka sumbangkan uang yang ada jangan ketika tablik akbar diajak teriak sampai serak suaranya Allah Allah Allah Akbar begitu diletakkan kotak keluar kerincing dua biji kerincing WC aja tiga ribu sekarang orang bertaruh nyawa di Rohingya kuera koyak pula tu apa hukum ikut kajian di www.youtube.com apakah sanatnya terputus tengok dulu ustaznya ada tak ustaz itu di alam nyata karena ada yang di situ tak ada orangnya suaranya bila anda memasuki ke ini maka kata itu ustaz youtube namanya orangnya ada siapa namanya Buya Yahya majlisnya ada apa namanya Al-Bahjah pusatnya ada di mana di Cirebon bisa pelajari pelajari nanti pas datang ketemu astajizukum ya syekh saya mau minta ijazah syekh lalu kata Buya Yahya Ajastuka jami'a marwiyati Aku ijazahkan kepada engkau semua isi bukuku dan isi ceramahku Cukup Ijazah namanya hmm ijazah bagaimana tindakan kita dan negara Islam terhadap saudara kita di Rohingya sanggup berikan uang kasih uang sanggup berikan kirim bantuan jangan sanggup berangkat macam dulu kaum muslimin pergi ke poso tak sanggup doa setiap selesai salat Allahumma mansur kalau saya di khutbah Jumat Allahumma mansuril Islam jamaah ni tak ada pedulinya sama sekali makanya tadi saya update status siang ketika aku sampai di perkampungan suku terasing di Talang Mawa membawa hewan kurban salah seorang sahabat menarik seekor kambing ketika satu kambing ini berteriak kambing-kambing yang lain ikut berdatangan menolong solidaritas satu kambing ditarik kambing yang lain berdatangan ikut mengambil itu bedanya dengan babi. Babi satu dipancung kepalanya, yang lain tetap nyeruduk. Titik, tak saya lanjutkan. Kalau mau dilanjutkan apa? Kamu kambing apa babi? Bukan kamu tak sopan dah. Kamu maksudnya semua yang baca status itu dah. Dalam hati. Kalau ada kepedulian kita, masih layak kita dibantu. Ingat, Wallahu fi aunil abdi Wallahu fi aunil abdi Madana al-abdu fi auni akhih Allah akan menolong hamba selama hamba itu mau menolong saudara. Mereka yang sudah meninggal syahid insyaallah. Makna syahid syahid masyhur mereka dipersaksikan oleh para malaikat. Makna syahid syahid sebelum mati dia sudah bersaksi. Malaikat mengepakkan sayapnya nampaknya ruang kamarnya dalam surga waktu mana sahib tak merasakan sakratul maut melainkan seperti qars cubitan pada tangan tidak merasakan azab kubur tak merasakan hisab langsung masuk ke dalam surga dan sebelum mati sudah melihat ruangan kamarnya makanya dia tersenyum mati kenapa banyak orang yang mati sahib itu tersenyum karena sebelum nyawanya keluar malaikat mengepakkan sayap sudah nampaknya hai Abdul Somad ruanganmu blok C nomor 15 kita parkir aja Pak ya ini pentingnya kita Apa yang bisa kita tolong? Tolong Tapi kalau kita tidak bisa menolong Doa Man ahsana ilaikum Siapa yang sudah buat baik kepada kamu Fakafi uhu balas kalau kamu tak sanggup membalas Doakan dia Bangun tengah malam Ya Allah Aku tak bisa menolong saudaraku ini Tapi hatiku hancur berkeping Solidaritas kita Update status Sarser, sarser Berapa banyak yang pelaku maksiat Menengok gambar-gambar itu bertobat Mungkin kita tak pandai ceramah Yang muda-muda tak pandai Tapi di internet dia ahli Maka bagikan Mungkin itu membuka pintu hatinya Gambar bisa bercerita seribu kata Alhamdulillah Pak Ustaz Dengan ceramah Ustaz ini makin rajin saya update status sekarang Status yang mana? Yang mengajak orang ke jalan Allah atau melalaikan? Apakah sebelum diciptakannya manusia surga dan neraka itu sudah ada? Ya Allah Ta'ala ciptakan surga dan neraka Sampai kapan? Sampai hari ini sudah ada Lalu kalau begitu kosonglah dia Pak Ustaz Itu ya terserah Allah Ta'ala Makanya ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj Nampaknya ada orang di surga Siapa itu? Orang di surga yang meninggal dunia diletakkan rohnya di dalam paruh burung berwarna hijau burung itu terbang hinggap ke mana tiang mau dia suka begitu disebutkan dalam kitab roh yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah dia belum masuk surga tapi hanya sekedar miswar jalan-jalan saja di surga ini gedung baru akan diresmikan 1 Januari 2018 tidak ada yang boleh masuk tapi ada tamu-tamu khusus di bawah. Ustaz Somad boleh masuk ke dalam foto-foto. Kenapa? Dia tamu khusus. Begitulah orang yang mati syahid dibawa burung berwarna hijau ke mana saja dia. Makanya Allah katakan jangan kau katakan dia mati. Wala taqulu jangan kau katakan liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Mereka yang meninggal kau katakan mati. 13 warga Rohingya mati jangan kau katakan mati mereka syahid mereka syuhada bal ahya mereka hidup walakin la tashkurun tapi kalian tak bisa merasakan kehidupan mereka rasa tak bisa diwakili oleh kata setiap kata yang ingin mewakili rasa dia pasti berdusta oleh sebab itu maka kita tak tahu Jangan karena tak tahu kita bilang tak ada Itu ada dalam ajaran agama kita Kita belum jelas mati Mereka sudah jelas mati syahid Kita entah mati konyol entah mati kata Mati kata gimana Pak Ustaz Kalau kucing jatuh kakinya ke lantai Kalau kata perutnya Kalau pak pecah mati Apakah kita hanya boleh ikut satu mazhab saja atau boleh campur mazhab menurut Pak Ustaz yang mana saya 100% mazhab syafi'i saya tak pernah campur mazhab kata kawan saya jadi kau tak pernah campur mazhab tidak tadi waktu beli minuman ni pakai akad tak? Tidak. berarti kau dah campur iya ya rupanya dia tak sadar sudah mencampur mazhab Maka kalau memang murni mazhab syafi'i Dia pakai akad Aku beli gorengan ini dua bungkus lima ribu tunai Aku buat Makanya orang-orang Melayu zaman dulu Itu berakad Saya singgah ke tepi jalan Membeli duku Setelah saya beli Apa kata makcik? Jual yo Beli makcik Ada jual, ada beli Ada sirat, ada ijab, ada kabul Tuh jadi sebenarnya tanpa disengaja kita sudah mencampur mazhab. Contoh kedua, satu kota itu yang boleh sah menurut mazhab Syafi'i solat Jumatnya hanya masjid induk saja. Sedangkan sekarang hampir setiap negeri ada banyak masjid solat Jumat, solat Jumat, solat Jumat, solat Jumat. Buka fikih sunnah Syed Sabiq, buka al fikul Islami wa adillatuh. Itu bukan mazhab Syafi'i sebenarnya itu mazhab Hanafi kerana dalam mazhab Hanafi membolehkan dalam satu negeri beberapa solat Jumat jadi sebetulnya sengaja tak sengaja suka tak suka mau tak mau dia sudah mencampur mazhab yang tak boleh itu mencampur mazhab dalam satu masalah dan membatalkan nah, itu baru tak boleh cara wuduknya cara wuduk syafi'i membatalkannya pindah ke maliki cara wuduk syafi'i airnya sikit saja ke kepala Nanti air untuk telinga lain lagi Tapi kalau bersentuhan batal Laki-laki perempuan tak mahram Tapi kalau maliki bersentuhan tak batal Kalau tak ada syahwat Kalau bersyahwat baru batal Nah dia hidupkan keran Dia ambil air dia wuduk cara syafi Ambil air lagi telinga Habis itu pergi dia undangan ada undangan orang nikah dipegang barakallahu lakum wa baraka alaikuma wajma'a bainakuma fi khair kena ujungnya habis tu pergi dia ke masjid usalli fardhal zuhri kau solat apa? solat zuhur tapi tadi dah kau sentuh tangan mempelai perempuan aku tak bersahwat tak cantik dia bersahwat dia mana bersahwat dia, dia menurut mazhab maliki kan tak batal wudukmu tadi cara wuduk Syafi'i. Ini sudah satu qadhiyah, satu paket. Kalau cara wuduknya Syafi'i, maka secara Hanafi, secara Maliki kau sudah batal. Ah, pusing saya Pak Ustaz. Jangan campur masa. Saya tak ada campur-campur masa. Kecuali dalam beberapa masalah itu pun sedikit masalah solat Jumat, masalah jual beli, hanya itu saja. Yang lain tetap pakai mazhab Syafi'i. Ustaz, Allah Maha tahu semuanya dan seisinya. Pertanyaannya, kenapa sudah tahu orang itu berdosa di masa depannya? Kenapa Allah masih tetap menciptakan dia? Saya guru di kelas, saya dosen di kelas. Saya sudah tahu bahawa ini nilainya C plus. Yang ini A, yang ini A plus. Saya sudah tahu. Tapi saya biarkan aja. Saya hanya nasihati dia Kau kalau cepat datang Rajin buat makalah Presentasi akan naik Tapi kalau tetap begini Kau akan begini Kan itu yang dikatakan dalam Quran Alladzina amanu aminu salihat Orang beriman dan beramal soleh Ula'ika ashabul jannah Kau masuk surga Walladzina kafaru wa kathibu bi ayatina Kalau kau kafir dan menunjukkan ayat kami Ula'ika ashabul nar ini jalan kanan, ini jalan kiri. Wanam Siwa Masallah. demi jiwa dan penciptaannya fa alhamaha fujuraha ini jalan fujur wa taqwaha ini jalan baik kita berada di simpang jalan nih anak-anak muda malam ini ini tadi kan di simpang jalan pergi pengajian atau karaoke pergi panjangan atau karaoke pergi panjangan atau karaoke pergi panjangan bro kita ngaji malam ini ke Universitas uh, Tanjung Pura ayo ayo ayo datang SMS kawan satu lagi gimana karaoke kita Tidak bro Sekali ngaji Tetap ngaji Begitu Maka pilihanmu tepat Ada saatnya kau mau milih. Jadi kita malam ini gak jadi pergi Tidak aku ngaji Nanti aku yang bayar Aku ah, pulang dari sana kita ke sana Ini lah yang jadi masalah eh. Nah Maka ada saatnya memilih Saya berada di antara dua pilihan Ceramah duduk atau ceramah berdiri ceramah pakai tiang atau ceramah dipegang ceramah turun ke bawah atau di atas memilih tapi ada masanya kita tak bisa memilih malaikat tidak pernah bawa kertas multiple choice Abdul Somad kau mau menjadi A Arab B Batak C Cina kau pilih mana saya ditakdirkan Allah masuk ke dalam perut mak saya orang Melayu. Maka saya jadi Melayu. Dan saya tak bisa komplain. Ya Allah, kenapa aku jadi Melayu? Aku mau rambutku pirang, mataku biru, kulitku putih. balik, Balikkan aku balik. Tak bisa. Ingat, jangan sampai salah dalam masalah ini. Ini yang disebut Syekh Muhammad Ramadan Sa'id Al-Buti dalam kitabnya Al-Insan Manusia Bainal Musayyar Wal Mukhayyar Ada saatnya kau memilih Tapi ada saatnya kau dipilihkan Malam ini untuk datang kemari pengajian Memilih atau dipilihkan? Memilih Minum Minum kamput atau minum air zam-zam Memilih atau dipilihkan? Memilih Makanya ketika ada orang zaman Umar bin Khattab minum kamput. Mana ada kamput zaman Umar? Uh, khamar. Minum khamar. Selesai minum khamar dicambuk. Hukuman minum khamar cambuk 40 kali cambuk. Ketika dicambuk dia kata dia kenapa saya dicambuk? Ini kan takdir Allah. Maka kata Umar bin Khattab, tambah lagi cambuk. Kenapa? 40 kali sebagai hukuman karena minum khamar bonus karena bicara takdir tanpa ilmu oleh sebab itu jangan bicara takdir ni kalau sudah cerita ini, semua kata dia pilihan tuan dia tak ada pilihan nanti mahasiswa pulang kampung bawa transkrip nilai IP 2.0 ya ini nilai 2.0 ya kenapa bisa begini ayah sabar ya ini sudah ketetapan Allah SWT. bahaya kita komitmen Universitas Tanjung Pura masuk jam 7.30 paling lambat jam 8 datang mahasiswa gontai santai jam 8.30 kok kenapa? bapaknya marah-marah pak ini sudah ketetapan Tuhan saya harus bangun jam segini antuk kan kepala ke dinding biar lurus surat-surat kepala ada orang-orang ni kosmet isi kepala ya? apa hukum berhaji dengan uang pinjaman bank kalau berbunga riba kalau tak berbunga tak riba Pak Haji pinjamlah bapak kan dah bolak-balik pergi haji ya aku mau berangkat haji bulan depan pinjamlah uang bapak 30 juta boleh tak berangkat dengan uang pinjaman atau mau berkurban. pinjamlah duit 2 juta setengah aku mau berkurban maka boleh meminjam untuk ibadah kalau hutangnya dua jenis pertama yurja ada uhu ada yang diharapkan membayarnya ini ruko saya insya Allah laku 100 juta. Insya Allah setahun ini akan ada yang membeli. Tolong pinjam. Boleh. Yang tak boleh itu mana? Pak, pinjam duit, Pak. Saya mau pergi. Apa yang kau bayar? Kuserahkan pada Allah Swt. Banyak orang menyalah akal sekarang. Dalam Islam ketika salat harus dalam keadaan suci, betul? Bersih namun juga harus on time tepat waktu bagaimana jika dihadapkan dua keadaan azan tiba namun badan dalam keadaan tak bersih berkeringat mana yang harus kita dahulukan kebersihan badan atau solat? keringat bukan najis suci dari hadas dan khawas suci dari hadas dan najis apa beda najis sama hadas hadas tak nampak mana contohnya kentut kentut tak nampak tak nampak kalau kentut mukanya hitam kalau tak kentut dia biru itu hadas namanya kalau najis nampak najis tu nampak dia kotoran nampak adapun keringat antum keringat. habis ngantri naik bis naik oplet naik angkot kena panas berkeringat azan Allahu Akbar Allahu Akbar ambil wudhu solat keringat bukan najis yang najis baru bernajis Pak Ustaz gimana? Kain. Makanya adik-adik mahasiswa bawa kain, kain sarung. Mana-mana bawa kain sarung. Gunanya mana tahu kemalaman tidur di masjid bisa jadi selimut. Mana tahu pergi ke mana camping uh, outbound banyak nyamuk bisa jadi kelambu. Ke celana kena najis bisa jadi alat salat. Ah, makanya dulu kalau kita bertamu ke rumah makcik boleh numpang sembahyang makcik ya tunggu sekejap ya habis itu dia bawakan dua biasanya peci sama kain sarung kenapa? karena dia tahu mungkin buang air kecil tadi terpercik najis kotor keringat tidak najis untuk adik-adik, bapak-bapak, fikih Islam sederhana tipis. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Sulaiman Rashid orang Lampung dapat gelar S1 Al-Azhar Syahadah Alamiah tahun 1935 simple untuk memahami rukun, syarat, wajib, sunat, makruh, mubah fikih Islam, Sulaiman Rashid, fikih Mazhab Syafi'i simple, kata pengantar Buya Hamka bagaimana tanggapan Ustaz mengenai guru yang menyuruh anak muridnya menunda sholat alasan menyelesaikan presentasi kelas mohon penjelasan dan jalan keluarnya ini pasti bukan SDIT dan SMPIT yang kita bicarakan tadi ini gurunya pasti sekuler liberal ini. ini pasti gurunya kalau kita diajak bicara di lokal Pak Ustadz, Pak Guru dalam Quran katanya manusia itu dari nutfah berubah menjadi alaqah berubah jangan bawa-bawa Quran kita sedang biologi otaknya dibagi dua sebelah biologi sebelah Quran Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kau ke dalam Islam secara total, all out, kaffah jangan potong-potong. Makanya kalau ada sekolah Islam, guru biologi tapi bicara Islam, guru matematik tapi bicara tentang al-Khawarizmi, guru fisika tapi bicara tentang uh, eh, Ibnu Sina. Nah, ha, ini sejalan. Ini yang disebut dengan integratif kurikulum, integrasi Jangan sampai ini ada orang medis hebat kedokteran tapi tak tahu Quran. Ini orang hebat Quran tapi tak tahu medis. Maka diintegrasikan antara sains dengan Quran. Agama tanpa sains lumpuh. Sains tanpa agama buta. Agamanya hebat tapi tinggal ilmu pengetahuan lumpuh, lemah. Agamanya tak ada tapi hebat sains teknologi buta umat Islam sekarang buta dan lumpuh agamanya jahil teknologi ketinggalan nauzubillah nah makanya guru-guru kita sebagai pendidik saya kan guru matematik saya kan guru biologi bukan guru agama Islam kita semua adalah guru digugu dan ditiru anak-anak sudah masuk waktu sholat kita break sholat di masjid Sekolah kami tak ada masjidnya, ada suraunya, ada musallahnya. Pendidikan agama. Tidak ada solusi kecuali balik kepada pendidikan agama. Sikap seorang muslim menghadapi perbedaan yang terjadi dalam agama Islam. Gimana sikap dia Pak Ustaz? Besok sama-sama solat subuh. NU solat subuh, Muhammadiyah solat subuh, Al-Wasliyah solat subuh, Perti solat subuh, Per semua solat subuh. Sepakat semuanya solat subuh. Tapi dalam pelaksanaannya Muhammadiyah tidak pakai kunut, NU pakai kunut. Muhammadiyah tidak pakai usolli, NU pakai usolli. Nah, bagaimana sikap saya Pak Ustaz? Selama ada dalilnya tak boleh menyalahkan guru saya namanya Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki mazhabnya Maliki Maliki kalau baca Fatihah enggak pakai bismillah Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Suatu ketika beliau solat di Masjid Hasan Abbas Zaki Dalam program acara membaca kitab Sunan Tirmidhi Tahtari ayati Syekh Ali Jum'ah Ali Jum'ah mazhabnya Syafi'i lihat adab dia saya lihat sendiri saya jadi makmum salat maghrib Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Saya terkejut Dia mazhab maliki Kenapa dia baca bismillah Ternyata dia menghormati Karena itu acara yang punya mazhab syafi'i Buya Hamka Imam Masjid Al-Azhar Jakarta Buya Hamka Muhammadiyah. Bismillahnya sir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketika diundang di Jember, Jawa Timur, solat subuh. Buya Hamka menjaharkan bismillah dan mengangkat tangan doa kunun. Allahumma hdina fi man hadain. Kenapa? Karena dia tahu Jember orang-orang Nahdlatul Ulama bermazhab Syafi'i. Syekh Abdul Rahman Sudais, Imam Istiqlal Waktu diminta ke Jakarta Solat istiqlal dia jadi imam Kita tahu semua Si Abdul Rahman Sudes waktu di Masjidil Aram Tak pernah baca bismillah jahat Tapi waktu di istiqlal apa yang terjadi Dia baca jahat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Bahkan ketika ayat dia baca bismillah lagi Bismillahirrahmanirrahim Sabbih isma rabbikal a'la Nah, ha, ini adab berbeda pendapat. Saya kalau jadi imam baca bismillah jahat. Kalau subuh baca doa kunut. Tapi saya ceramah di Masjid Muhammadiyah. Dua tahun saya ceramah di Masjid Muhammadiyah sekalipun saya tak pernah mau jadi imam. Setiap mereka minta saya Kenapa? Karena saya tahu Nanti kalau saya maju menimbulkan masalah Di mana letak masalahnya? kalau saya baca bismillah bismillahirrahmanirrahim itu masjid punya Muhammadiyah kata orang Muhammadiyah loh Ustaz kok tak ikut kami kalau saya bismillahnya ikut Muhammadiyah Alhamdulillahirrabbilalamin jamaah banyak yang tak Muhammadiyah eh, ini Ustaz mencela-mencela kata dia ini Ustaz pelintar-pelintar kata dia karena dia tak faham masalah fikir yang paling enak jadi makmum mau berbunyi bismillahnya mau tak berbunyi mau bismillah silent mau bismillah jahar selama baca fatihah sah yang tak sah itu Allahu Akbar Qul Wallahu Ahad baru tak sah berbeda pendapat dalam satu masalah fikih enak jadi makmum makanya saya lebih ingin jadi makmum tadi diminta jadi imam grogi lupa baca takbir apa perbedaan nasib dengan takdir nasib bahasa kita diambil dari bahasa Arab nasib artinya bahagian jatah ini jatah ente ini jatah ente makanya orang Arab mengatakan hala nasibi ini nasib saya takdir artinya ketetapan ini nasib saya ini ketetapan saya motornya dikunci stang ban depannya digembok ban belakangnya diikat pakai rantai besi ke batang pinang. Begitu pulang acara, sama-sama pinang yang dicabut. Maka ini sudah di luar kendali. Kita berkata, "Hadza nasibi, ini bagianku. Allah taqdir." Jangan berkata kalau, kalau, kalau, kalau, kalau. Karena kalau itu pintu setan masuk. Kalau kau pakai kalau, kalau, sekali kalau disusul, kalau, kalau. Maka kau akan duduk di pinggir jalan sambil tersenyum. Kalaulah kemarin aku tambah gemboknya. Kalaulah kemarin aku tidak pergi. Kalaulah kemarin aku tidak ikut. Kalaulah kemarin aku kontrol. Kalaulah, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau. Makanya qadar Allah. Kalau sudah terjadi, takdir Allah. Tapi setelah usaha, usaha ha. makanya digembok pulang ke rumah simpan dalam laci lacinya digembok lacinya dalam lemari lemarinya digembok lemarinya dalam kamar kamarnya digembok kamarnya dalam rumah rumahnya digembok rumahnya dalam komplek kompleknya digembok kebakaran hilang juga takdir tapi setelah usaha usaha istrinya dijaga jilbabnya panjang pakaiannya tertutup wajahnya ditutup orang tidak lihat hilang juga dia apa boleh buat ini sengaja dibuka kan nampak orang ya orang tertarik di peletnya hilang Bagaimana jika rindu dengan seorang akhwat naik atau tidak naik itu pilihan naik atau tidak naik itu pilihan ke kiri atau ke kanan itu pilihan saya ke kiri atau ke kanan itu pilihan tapi mencintai atau tidak mencintai bukan pilihan ingat itu suka atau tidak suka bukan pilihan karena cinta tak bisa memilih yang menjadi masalah ah, ha, ini saya tidak mau menyesatkan jangan mentah-mentah oh kalau gitu aku nggak apa-apa ya yang menjadi masalah ketika dia sudah melompat menjadi tindakan bahwa cinta kepada istri orang bukan pilihan tapi mulai mencari namanya di FB lalu melangkah kepada add friend lalu minta confirm lalu minta nomor HP itu pilihan hati-hati kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelaku tapi juga karena ada kesempatan waspada Ah, eh. anakku kau rindu kepada seorang akhwat karena kau nampak wajahnya maka jangan pandang wajahnya menunduklah makanya ketika ada mahasiswi bercadar diusir dari lokal ngadu ke saya saya kebetulan sekretaris lembaga penjamin mutu karena mutu tak meningkat-meningkat mengundurkan diri saya Pak Ustaz saya diusir dari lokal karena saya pakai cadar kamu berhak ini hak prerogatif bagus masih sih pakai cadar saya kasih rekom mengadu ke rektor dia menang dosen tak bisa melarang bebas bagus masih sih pakai cadar kenapa karena menutup karena ada masanya ketika kau nampak wajahnya hatimu tak bisa kau dustai dosen bagus kalau mahasiswinya pakai cadar dia fokus mengajar nah, ini nengok papan tulis aja. memang cantik asyik ke situ aja deh. bagus nah maka kau hindari setan tak pernah mengajak engkau berzina anak muda ayo berzina dah makanya bunyi ayatnya la tattabi'u khutuwati syaitan jangan kau ikut langkah-langkah setan langkah pertama mata pandang dia pandang dia pandang dia pandang dia langkah kedua senyum langkah ketiga salam nazratun pandangan fabtisamun senyuman fakalam fasalamun salam say hello hi Fakalamun kalam Famau'idun janji Faliqa'un pertemuan Setelah itu terjadilah apa yang terjadi No free lunch Tak ada makan siang yang gratis Akhirnya na'uzubillah Maka kau tutup pintu Namanya sadduz zari'ah Menutup pintu celah Ustaz boleh enggak saya SMS-an sama akhwat Apa salahnya Tapi itu pintu menuju ke yang lain Tutup buang nomornya delete dia campakkan sama-sama HP-nya sekali karena HP itu hadiah dari dia asal dipandang HP nak ingat dia apalagi belum pula lunas bagaimana cara menghindar debat yang baik Pak Ustaz tidak kasar Udu ila sabili rabbik Ajak orang ke jalan Allah Bil hikmah Kata-kata yang santun Tak mempan wal mau'izatil hasanah suri tauladan yang baik tak mempan wajadilhum debat dia billati ahsan dengan cara yang baik datang Nabi Ibrahim dihancurkan yang berhala hancur hancur hancur hancur hancur hancur hancur diambilnya kampak disangkutkannya ke berhala yang paling besar datang mereka tangkap Ibrahim sidang anta fa'alta hadza alihatina ya Ibrahim Engkaukah yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami ya Ibrahim Apa jawab Ibrahim Bal fa'alahum kabiruhum hadha Yang melakukan ini Tuhan yang paling besar Fas'aluhum inkanu yang tukun Kalau kalian tak percaya tanya aja mereka Ibrahim mengajarkan Rasionalitas mereka panas orang kalau sudah kalah otak yang main oh otot maka raja marah Ibrahim dengan otak kami kalah sekarang dengan otot bakar dia kumpulkan segala kayu-kayu bakar Ibrahim masukkan dia ke dalam Ibrahim dimasukkan ke dalam baru datang mukjizat mukjizat datang belakangan seperti polisi film India ketika dia akan dibakar harriquhu bakar dia apa kata Allah ya nar hai api kuni jadilah engkau bardan sejuk wasalaman selamat ala ibrahim inilah doa yang banyak dibaca jemaah haji ustaz nanti kalau panas di Mekah gimana baca doa ibrahim ya narukuni bardan wasalaman ala ibrahim ya narukuni bardan wasalaman ala narukuni alhamdulillah pak ustaz waktu haji kemarin sejuk di kemah kami kenapa Asinya besar panas dan sejuk bukan di badan tapi di hati berapa banyak orang rumahnya megah mewah tapi hatinya panas berapa banyak orang hidup sederhana bersahaja tapi hatinya sejuk karena lapang dan sempit sejuk dan panas letaknya di hati lapangkanlah hati buktinya mana nih nampaknya panas sempit tapi sejuk ustaznya lah sejuk kipas berapa sejuk kami Dari mana Ustaz tahu jamaah itu tak kepanasan? Saya sudah ceramah 1 jam 40 menit. Nih, dari mulai setengah 9 20 menit lagi setengah 11 setengah 10 setengah 12 2 jam jamaah tenang-tenang aja saya yang tak tahan insyaallah tahan Bagaimana caranya supaya selalu istiqomah berada di jalan Allah ketika banyak godaan duniawi yang datang Pak Ustaz? Yang pertama, sering-sering lihat orang sakit. Pulang dari sini, jangan lupa singgah ke rumah sakit. Kalau security nanya, Bapak mau jenguk siapa? Semua yang sakit mau kunjung. Tengok. Lihat di ruang kaca ICU. I see you Apa artinya I see you You don't see me Aku bisa melihatmu Tapi kau tak bisa melihat aku Mana yang dulu gagah perkasa Mana yang dulu katanya orang kaya Mana yang dulu katanya puasa Saat terbaring di situ Yang ada cuman suara Hah ada tertulis di atas not responding tak ada respon di situ kita diingatkan Hai Abdul Somad hari ini kau bisa tegak di Pontianak di kampus Universitas Tanjung Pura di hadapan para civitas akademika siapa yang memberikan kau kuasa la haula wala quwata illa billah langkahkan kaki dari rumah bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah kita tak ada apa-apanya siapa yang disombongkan tengok orang sakit sekarang merasa ini semua gratis dari Allah apa kalau kena hukum apakah kau sangka itu sia-sia semua diminta tanggungjawab buah pinggang jantung nih jantung paru-paru yang kau hembuskan dari Allah yang kau tarik dari Allah yang kau pakai milik Allah yang kau pandang ni ya Allah kenapa kau sombong tak juga mempan tengok orang sakit tengok orang mati maka kalau ada orang meninggal buka penutup wajahnya cium sesama laki-laki perempuan jangan Cium ciumnya bini orang marah lelakinya rasakan sejuknya jasad saya cium jasad jenazah sejuk mana yang dulu perkasa Janganlah mau disanjung-sanjung Engkau digelar manusia agung Jasad terbujur keranda diusung Lupa pula Sadarlah diri tahu diuntung Jasad terbujur keranda diusung Makanya waktu saya sedang pergi ceramah Bersama rombongan bapak-bapak pejabat Dari mikrofon masjid ibu-ibu main rebana Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung sadarlah diri tahu diuntung jasad terbujur keranda diusung dalam hati saya kok berani ibu-ibu ini nampaknya enggak dapat APBD nanti nih itu sampai di masjid mana grup nasib yang nyanyi tadi? Rupanya flash disk. Ada orang. Atuklah berani. Allah macam malam idul adha kemarin. Bakbir sampai jam dua malam. Kok tak serak-serak ini? Masuk masjid. Rupanya pengurus masjid lupa mati kan? Ah. Makanya di akhirat nanti banyak flash disk masuk surga. Ya? bagaimana hukumnya anak perempuan oh, belum habis lagi preman botato telinganya bekas anting tapi sudah tersumbat tak pakai anting lagi sarapan sama saya makan lontong sayur Ustaz Soman tanya semua diskotik di sini pernah saya masuki mana minuman-minuman yang tak saya minum tapi akhirnya saya taubat Pak Ustaz menemukan titik balik hidup ini berputar macam orang tawaf akhirnya menemukan titik balik di Hajar Aswad di mana kamu ketemu titik balik? Kebetulan saya menengok orang di pemakaman. Pas dikubur, tegak saya di tepi. Tak siapa nolak dari belakang, jatuh ke dalam. Akhirnya saya sambut jenazah. Terasa dingin dari bawah Pak Ustaz. Setelah itulah saya tobat. Ah, makanya kalau ada tak juga istiqomah, surat tilang sudah datang. Kalau tak juga istiqomah, ha, carilah siapa orang meninggal besok masuk dalam. Terakhir, bagaimana hukumnya anak perempuan ibadah tapi buat ortunya nangis? Karena ortunya dikapirkan, dibinahkan. Apakah anak itu mengikuti benar-benar sunnah Pak Ustaz? Wa in jahadaka kalau orang tuamu itu memaksamu ala an tusyrika aku fala tuti'uma kalau orang tuamu itu kapir, bukan bid'ah masalah khilafiyah maulid khilafiyah isra mi'raj khilafiyah zikir jahar khilafiyah kunun subuh khilafiyah usolli kenapa kau salah-salahkan dia andai dia kafir dipaksa engkau fala tuti'ahuma jangan kau patuhi dia jangan kau taati tapi ayat itu belum titik apa ujungnya wa sahibhuma fid dunya ma'rufa kau tetap bergaul dengan dia dengan pergaulan yang baik ini anak tak betul something wrong ada yang salah dengan kajinya ilmunya mungkin benar tapi adab tak ada al adab fauqal ilmi adab di atas ilmu oleh sebab itu solusinya kembali kepada Al-Quran InsyaAllah kita jalin persatuan Besok subuh akan kita bahas peranan politik dalam mempersatukan umat InsyaAllah Amin Allahu Akbar Masya Allah dari bunyi takbirnya tahan dua jam lagi tuh. Saya diminta berdoa. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena lidah Abdul Somad, tapi karena lidah para habaib, tuan-tuan guru, orang-orang soleh hanya membaca saja la yajtami malaun sekelompok orang berkumpul fayad'u ba'dhum berdoa satu orang wa yu'minuhum sa'iruhum diaminkan yang lain illa ajabahu Allah Allah mengabulkan doa mereka ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah al fatihah A'udhu billahi minash shaytanir rajim rahim.